не любив пиятики навіть на дорогу. У нього не було чим і закусити, але стріляний передбачив і це. З бічних кишень широкого сірого піджака видобув два плавлені сирки, тараньку та з півдесятка яблук білого наливу. Дивно мені, чого ви так клопочетеся. Нехай пильнують консули честь мундира? Просто намагаюся довести правду. Чию? прискалив око стріляний. Вона ж не для всіх. Доведете для архітекторів. Постраждають будівельники. Виправдаються будівельники. Загремлять геологи. Хочу зняти вину з невинуватого. З отого хлопця беручкий і строгий. Ірша строгий? здивувався Тищенко. Ще як? І правильно. З нашими людьми інакше не можна. Вдатний парняга. Гарний вийшов би керівник. Теж в оцій хавірі жив. І грубку оцю сам склав. Добра грубка хоч дим трохи й забиває досередини. Да, не повезло йому. А інженер тямковитий. Нагляд вів правильно. Я сам з тих, кому не везе. Ірша з будівництва не відволікався. Майже знічев я запитав Тищенко, бо вже і так знав усе. І спала важкість з душі прийшло заспокоєння. Заспокоєння ще й від того, що докопався до справжньої причини аварії. Окрім того, що захищав іршу, він не міг знайти рівноваги, поки йому не стало зрозумілим усе. Таку вже мав удачу в усьому докопуватись до суті, у малому і великому, невідомість і неясність мучили його просто фізично. Ні, ні, хоч стріляний наморщив вузького лоба, над яким синів острішок чуба, і позмовницьки подивився на Тищенка. Під кінець, правда, трохи. Тут е, шершеля фам, діло молоде. Вона й сама двічі приїжджала сюди. Гарна мадам, висока така в окулярах. Василь Васильович здригнувся. Холодна підозра ворухнулася під серцем. Але він одразу й загасив її. Те, що до Сергія приїздила якась жінка, хіба мало на світі жінок в окулярах. Правда, й Ірина приїздила сюди. Вона привозила зміни до проєкту можна було б розпитати стріляного про все докладніше, але він не дозволив собі того, хоч водночас у думці попри волю, і майнуло щось неймовірне, мало уявне, схоже на злу фантазію. І вже мозок сам розвиває її, оцю неймовірну фантазію чистісіньку вигадку. Він би все одно пройшов оцей шлях, бо було б таки нечесно торжествувати над поваленим, а може, й засудженим супротивником. Вони тоді опинилися б не в рівному становищі, і він, мабуть, не зміг би вибороти її. А він і тепер бореться за неї, а також за себе. Тьху. Спливе ж таке дурне на думку, вилився мовчки. Ще не вистачало підозр та ревнощів. І до кого? Таке навіть у сні не насниться. І повернувся думкою до стріляного. Був порядок, вів далі стріляний. Сюди дозволено, а сюди зась кожному вказана межа. Гарна у вас філософія, не витерпів Тищенко.